Ciutat Tadatori. No, no. Mi niño drogas no ha tocat drogas. Ah. Tots els dijous a les 7 de la vesprada en Ràdio Godó. Al 98.0 de la teua freqüència modulada. Al loro! I <laughs> per internet a 3 www.ciutatanatori.k Se va a ver, se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido.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 Ara parlarem ell ràpidament. Eh, els comandaments tècnics el eh, senyor Jordi Coll. Bona tarda, senyor Jordi Coll. Eh, i res, eh, recordem que aquest programa també l'emitim en Ràdio Mistelera de la Xara, yeah! que ja té la seva, amplia la seva freqüència a tota la, a tota la marina, o sigui que ja ens poden escoltar totes les abueles. És possible? No, sí que és possible, senyora, sí. I res, i també Radioactiva FM d'Alcoi! Yeah! I molt bé, ja sabeu que podeu escoltar el programa que emitim per a tota la galàxia en directe en 3 www.ciutadanatori.k Gràcies a l'amic Rulo. Mira si és bona persona. I bé, avui no està el tio Paco, vos dic el telèfon de participació, 96 364 22 52, ja sabeu, avui a Ciutat Anatori tenim un programa en musiqueta, eh, parlarem amb els nostres corresponsals arreu de les comarques dels nostres benvolguts països andorans, i molt bé, anem a començar el programa en una cançoneta de, de les Maedeus. O sigui, anem allà a la Ribera Guerrillera. Esta cançó li anem a dedicar a, a la gent del, del bar Meson Bocateria Sam. Tenim allà Paulino i els col·legues, i, i a Sam, per supost. I hem escoltat una cançó del nostre amigatxo Toy de l'Hostal, i el seu grup Les Maedeus, Colombaire. Colombaire. viva el rei, viva l'orden i la llei. I ahí tens la farra i posades de dalt, a la marmolina jo estic enganxat. Ciutat Tanatori no es fa responsable del que puguen dir els seus odients i corresponsals. Si té una sopla, tio, que programa ahí vol costar el cotxe. Pim, pam, toma gasitos. Has interrompido la prueba. Otra vez, otra vez. Ai, tu sents, ai, tu sents que t'arrasca, ai, tu sents que t'arrasca la nàpia, mga gods lipat, tas posat, temposat, tamposat. Doncs molt bé, xiquits i xiques, continuem a Ciutat Anatori. Ja sabeu que es podeu escoltar en www.ciutatanatori.k gràcies a l'amic Rulo i el telèfon de participació 96 364 29 52. I res, crec que anem al Cap i Casal, no, Jordi? Tenim una connexió directa ahir en el nostre amigatxo gran, gran director de este programa y tenemos, bueno, coordinador, no director, tenemos ahí al tío Paco. Buenas tardes tío Paco. Buenas tardes cabrón, fil de puta. Salutaciones a todos los oyentes ahí Paco, contamos dónde estás y qué qué fas. Estoy en el, carrer Colom, aunque toque en toquen el show. Así, eh, de la, cuestión la de la delegación del gobierno a la plataforma de Social sociales ha convocado a tota mena de sindicats, eh, evidentment els sindicats que no són comissions sobre UGT, sinó sindicats que estan treballant des de l'esquerra, independentista i no, sindicats alternatius i forts. Així n'hi ha, ja s'ha començat la concentració, hi al voltant de 100 persones i van venir més gent cada volta eh, per protestar per els actes saps que van passar el 29 de setembre, la, la brutalitat policial que va haver aquí al País Valencià. Yeah, bueno... Yeah, com, pio Paco, al, país, al País Valencià, que que, que, aquesta paraula està censurant este programa... I a, la, I a la resta de l'estat espanyol. I a la resta, sí. De totes maneres, la repressió va ser a tots els països andorrans, que ja sabeu que se la casquen a dos mans. Molt bé, correcte. Aquí tenim gent de, de, de la COS, de la Coordinadora Sindical, gent de Maulet, gent de la Callei, gent de l'Intersindical, gent de la CAT, gent de la CGT, és a dir, tots els sindicats alternatius que no volen viure del sindicalisme, sinó que volen canviar la nostra societat una miqueta més justa i que només que per això pues, doncs li peguen una, una pozotraca de, de palos i ah, si t'he vist no m'hi acuerdo. Bé, ara de moment estem més començant la concentració, eh, han posat una pancarta ara mateixa al carrer Colón davant de, de la seu de l'Estat, eh, un momentet i vol dir la pancarta, la pancarta en estos momentos porta ni reforma laboral ni violencia eh, per alta dimissió i és per a la plataforma dels drets socials. A aquest moment ja n'hi ha més de 100 persones i continua plegant gent per aquí. Eh, crec que van a intentar ara fer un tall de, de tràfic eh, en la pancarta, que van tallar, i, i bueno, suposa que no, no passa res, però en aquest moment també tenim la càmera de televisió espanyola donant per ahir per sac. Va? Televisió espanyola d'Espanya! Ja, cuidao, que el meu germà va eixir en espanyoles en el mundo, ja ho saps. D'Espanya, d'Espanya. Que ha firmat eh. un conveni en televisió espanyola, en Ciutat eh, eh. Anatori. Doncs ara mateix la pancarta eh, que, que, que està contra la violència policial intenta tallar eh, a poc a poc el, carrer, la, el, el tràfic de carrer Colón, no? I això és la qüestió. Bé, si vols, en eh, 5 minuts o aixina, me fas una... Sí, home, me fare, una, conexión directa! ¡Exacto! Exacte, me fas una trucaeta y intenten parlar también... truca te España a directo. Exacte, molt bé. así ahora així ara mateix n'hi una otra pancarta desplegada de gent jove que dona molt de gust veure la gent jove... Però jove, o, o com jove, més jove que tu encara. Ah, no, Què diu així, prou de repressió al moviment estudiantil, l'assemblea estudiantil que van patir un munt d'assetjament policial, detencions, eh, desllorigament de, de braços i un munt de coses més. Eh, estes icones estan aquí precioses ahí aguantant i pillotant per la qüestió. Suposa que seran o del CPC o de l'Assemblea d'Estudiants, no? Molt bé, de l'Assemblea d'Estudiants. Va. Este, tio Paco! En, en aquest moment està tallat el tràfic de, de Colón en la, de la concentración. Val? en sentiu en directe la situació. Paco, dile dice que se calle, que no te sent més. Bajo los órdenes de ese dirigente político. Estás sentint Sí, Sí, sí, sí, perfectament. Y de puta. David, Ya me més, més de Hòstia, Paco, això ni, ni, prepa això preparat, eh? en estos moments el tràfic. Molt bé, ara t'he de sí. un rato per veure si t'han pegat. Eh? Ara si un rato te tocaré per veure si t'han pegat. Vale, eh, esperen, així 5 o 10 minuts me, me torneu a tocar, vale? Molt bé. Vinga, salut i força, tot això per a Ràdio Godella, 98.0 de la freqüència modulada, eh, la ràdio més escatològica de l'Horta Nord. D'aquí 10 minuts connexió en directe. Molt bé. Força i molta merda. I doncs res, per dedicar a la policia local de València i les seues forces repressores i de la nacional, anem a ficar un tema perquè se relajen, no, Charlie?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 Ciutat tanatori. <laughs> Molt bé, doncs recordem que, que, que, que aquesta setmana teniu les festes alternatives de Carcaixent 2010 que montren els nostres amigatges d'ahir de, de, de, de Seneu Popular La Forco. La faca, les faca. No és la forca? No, les festes de la faca. Mira, però és que tenim un faca. Bona vesprada, senyor Xavi, fent país! Que no se me reconeix la veu. Jo només que acabes d'arribar ara mateixa. Bona, bones tardes. Ja ves borratxo? Bones tardes. Ah, no, no, que això és el tio Paco. bueno, i res, tenim així el Xavi fent país. Bona tarda, senyor Xavi fent país. Xavi fent país, ja passa una Sempre negativa. Sempre negativa. El telèfon 96 364 29 52 per si voleu cridar, insultar o el que siga. Per això, recordem que aquesta setmana teniu les festes alternatives de Carcaixent, que per internet podeu ahir veure les coses perquè el Xavi no se les sap. Si no les busqueu... I res, el dissabte tenim el Correllengua a Cabassot! Ué! Que deixo el yeah! Això és lo del, del platillo volante, no? <laughs> una cosa que s'està descafinant d'any rere any, perquè ara ja no n'hi ha ni flama per la llengua. Des de que la va liar la porta ja al Camp Nou, eh? Tranquilo. No Era, la misma. Ah, no, no va ser la porta. Ja Va ser la coordinadora d'Assemblees per la Llengua. La Cal, va ser la Cal. Bueno, avui hi havia roda de premsa del senyor Laporta, no? No ho sé. Pel Sandro sí. Rosell, no sé què, tio. És, és que no es compta sí, Radio no. Marca, tio. O sigui, així anem. Quina font d'informació te busques, loro! I bé, després tenim eh, un concert d'Espencat a Xaló, que pels nostres amigatxos de, de, de, de, radio, de, de, de Radio Mistelera de la Xara, yeah! demà a les en Xaló, Espencat el seu poble natal. Tu no te'n recordes quan anem allà a veure... Això es van tocar l'altre dia. Sí, l'altre dia. Tu, que es vas veure. Clar, la llengua d'ella, muerte. I bé, i tenim el tio Paco Wii, que encara arribeu a la concentració contra la brutalitat policial. I no res, demà tenim el Meli Festival, que després parlarem amb el nostre amigatxo Andreu, el de Rapsodes, de, de més de mil produccions, que ens contarà eh, com està el Meli Festival. Demà anirem, no, Xavi, al Meli Festival o, o tens boda? Mm, demà, claro, que claro, claro. Sí, claro que anirem sense, allí, sense en els nostres carnets de Ràdio Godella, per parlar de baes, que pago sí, que sentim fer un programa totes les setmanes. <laughs> Y res, anem a ficar un tema que le anem a dedicar a, a la gent que està escoltant-nos d'arreu de les comarques. Tenim ahí a nostre amigatxo Abel de, de Quatretonda, al, señor Joan Pitiliña de, Denia, el abogado. Y res, anem a ficar una cançó d'un d'uns xavalets que acaben de ara, això és la polla rècord i la cançó Come Mierda. Este es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Este está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ya lo ves, ya lo ves seguridad. Si las pichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Yo con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta porque somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa. Anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las pichas te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, nada. Come mierda concentrada, come mierda deliciosa, come mierda y págala. Esteu escoltant Ciutat Tanatori. Un programa fet per postadolescents d'entre 25 i 60 anys. Cuidado! y volver Tenemos ahí al tío Paco en el Capi Casal. Tío Paco, vos han pegado ya? Eh, tío? En Encara vos han pegado, no? Porque te veis contento. Eh, ¿Ya en directo o qué? ¡Claro, es que eh, estoy en directe. Això és les 10 y 30 minutos de la vesprada. Vale, bo, pues encara estem així, eh, allà del tráfico, tràfic en lo que es el Colón, la policía, de momento, es comporta, Sembla que Peralta deu d'estar fent encara la manola i, conseqüentment, no has donat l'ordre de que els seus gossos operen com va fer el 29 de setembre. 22 de setembre tots sabem que va haver aquí al País Valencià, igual que arreu dels, dels països andorrans... I d'Espanya! Que se la casquen a dos mans. Eh, un munt de repressió i de detinguts que fins i tot queda un detingut per el mer fet de ser estranger. Aleshores, així n'hi ha més de 200 persones tallant el tema Y prou Mira, va a per aquí a hacerle una pregunta a Chen de, la asamblea de la calle y tal, del camp del Turne, pero ahí. Bueno, pues también del CPC y estaba el, día del 29, estaba por Facultad de no? Pues, espera, sí. Estaban ahí, espera que estén buscando una persona que sigue ahí a hacerte una entrevista. ¿Mole? Así está. va, es que está para Radio Ciudad Tori, Anatori, eh, se te pica el de clave son un supositori, Ciutat, eh, de Ya, no en directe. tío Paco. Uh, vosotros estado en el 29 de septiembre en plena en pleno follón, ¿no? ¿Qué va a pasar allí? Eh, bueno, primer va a haver una primera càrrega en, en les facultats, en avenida Blasco Ibáñez, i després tots els estudiants anaren a reunir-se als piquets que hi havia al carrer Colón. Aleshores, al carrer Colón hi hagué una segona càrrega policial que fou molt més brutal que la primera, i ahir, bueno, eh, en... trencamendosos, eh, lesión... ...y detención... ...en cara que en Blasco Ibáñez ...también van a haber... Eh, dos detencions. Detingueren a dos estudiantes... de la Universidad de Valencia... ...¿estaban sindic en el, en, en, en, ¿Estaban sindicados en algún puesto de la del CPC? No, no, no eran del CPC, eran simplemente estudiantes que estaban... ...manifestantes legalmente... Y además de timbre de forma completamente aleatoria. El van este y este, y el van a agarrar y es van tindre. y un des este era menor, es menor. es menor, o sea, pues moltíssimes gràcies, cariño, Eh, que continuar la lluita i assisten per això. La gent estudiant en aquest moment torna a una, actitud de conciencia y de ayuda y ya que jo tinc menció de que n'hi ha gent de l'Assemblea de Callell, gent de Maulet, gent de CPC que estan reorganitzant, sí. l'esquerra independentista està agafant prou força i este. y i això me sembla molt important. Gràcies per lluitar, gràcies per així, gràcies per l'entrevista. Por Fai salud. venga. pues ella es una de las manifestaciones en directo eh, ¿Estás por ahí, Dede? Sí, Paco, ye, te, van a fichar, te van a fichar para Comunidad pues Valenciana en directo, eh? Estem en directo, perfectamente <laughs> no, vale. No, ahora ah, No, lo tenemos? a veure, set i mitja. Perfecte. Ara mateixa, oh, ara mateixa tenem per així, en directe, per a Ciutat, per a Ciutat Anatori, eh, el secretari general de la Coordinadora Obrera Sindical. I sé que, va, eh, sé que no va parlar la setmana eh, passada. Eh, així el senyor González, si és tan amable, eh, me fas una valoració. Eh, tot això ve per les lluites. Eh, N'hi han encara detinguts cinquanters? Hola, hola, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Què tal? Molt bé. Mira, encara queda un company detingut a Barcelona, el company César, un company mexicà, molt conegut a, a Barcelona pel moviment social, sobretot per la seva vinculació amb el moviment sabatista, i que roman detingut sota les mateixes acusacions eh, de la resta de represaliats senzillament per la seva condició de mexicà d'acord? Sí, sí. Mm -hmm. faig, eh? Val. Eh, de totes maneres, des de la COS eh, crec que tenim clar que això hi ha que protestar-ho perquè no se pot tolerar aquesta repressió policial del sistema capitalista mitjançant del seu delegat de govern, malgrat que siga del PSOE o qui siga, i també tinc en compte, eh, que entès que volem o tenim que continuar fent una lluita que no la farà ni Comissió sobre el USAT. Efectivament, efectivament. Un moment, un moment. ¿Está ausentín? Sí, sí, sí, no, se sentó perfectamente, Paco. Porque según ellos esta concentración se debe hacer gritos ahí en la acera. Entonces, noticias de última hora. La democracia socialista también lo multa por esto. Ya está ausentín. quina sí, sí. actitud en un momento nada del socialismo. Peralta, divisió! ¡Pelota, Peralta, dimissió. Està més que clar, company, Gonçal. Gràcies per la teva aportació, ja parlarem de tot el més perquè l'ajuda té de continuar i tindrà que haver més mobilitzacions. Vols afegir alguna més? No, no, ja està tot clar. Bueno, vale. una cosa. Eh, encara tenim companys pendents de judici, eh, en aquest cas, de les sis persones detingudes a, a València, tres eh, eren eh, militants eh, o vinculades a la cosa, i a la servei dentista, Vale, d'acord, Pau, moltes gracias, Vaja molt bé. Eh, ¿qué pasa, tío? Bueno, tío Paco, hasta estat de rechupete. Vale. Que un pues te tornem a tocar, a veure si vos han pegado. Sí, me tor... Eh, que has tallat algun sal, per què? Eh? No, no l'han tallat, mantéjate tallat a mí, el Xavi, que, que ah, algo s'haurà antes de venir. No, no, el Paco. No, droga, no toca droga. Pues toqueu eh. un ratet i buscarem una otra persona y tío... no despediremos la cosa. Paco, cuidado, cuidado que no te peguen, eh? venga. Veus, això és en directe per Ciutat Anatori. Si te pica el cul, te claves un... Ai, Amb un València. Està clar, és Vinga. que la democràcia que en aquest moment s'està visquent és poc menys democràcia. Això és feixisme pur. Cuidadín en eh, la policia. Igual, igual exercís per el PP que per el PSOE. Ai, ai. Cuidadín. El mateix gos. Digues. Que cuidadín. Una nova connexió, val? Molt bé. Digues. more, more and more, and more, more. Me la fiques more, more. Tabo, tabo, tabo, <laughs> Yo, hombre, la brega, la colega, plega tarde Este mere que tengue me partís per la mitad. Jamelga aus richa, giri entre cards. Tompare de terreno, ya te tincatar. Guaracha, perrocha. Chiringuito, Placha arenga, la puyanga que la chona racha. No sigues a la vida te aprieta. A la biblioteca, Virgo santeta es que m'envies, no sé per en encara tú de mí te fies. cuatro hospitera, dos faenes tens, me dilata el tema, me provoca estrés ya los hombres del que penjàvem mal por a mí vale CM com al fútbol Anticiclons i hormones, repressió sort, d'on no no se pot traure, mi amor. Tamales, morangos, coco, bongo, tanga y tongo, yo quito. Yo pongo un empastren por la bitlletera Y el meu fa olor su hora pelea. Bambo no mambo, roure de caldera, sorrient en flor Molt bé, continuem així a Ciutat Anatori i tenim ahí el, el nostre amic Andreu de Rapsodes i, i, i company de més de mil. Bona vesprada, Andreu. Hola, bona vesprada. Molt bé, benvingut a Ciutat Anatori per primera vegada, és el teu debut. <laughs> Sí. I res, eh, això, estem parlant que, que demà, bueno, sí, demà, clar, dia 15, serà el segon Melic Festival, no? Així és, el segon Melic Festival, ja demà 15 d'octubre. Que ràpid ha passat un any, eh? Bueno, passa menys, en realitat. Ah, l'últim el van fer en falles l'any passat, però va anar molt bé de públic i de tot, i estan contents i em dic, eh, anem a fer un altre. Molt Andreu, pues comentamos cómo está el y qué clubs tocarán y todo totes aquestes cosas. Bueno, pues si l'altre va a ser, el primer melic va a ser en motivo de la presentación del disc de Roscal 2, de Candela, pues este segundo segon melic es fa en motivo de la presentación del nou disc de, Desechos, que, bueno, Founders que están que estan treballant amb nosaltres i, bueno, ya es un nou disc. Desechos es lo que queda de Hechos contra el Decoro, que seguro que molta gente, coneix i, i bueno, ara treu un nou disc que repassa la seva trajectòria eh, són en els, és un gran de èxitos de les millors cançons que inclou també algunes remescles una de les quals he fet jo i, i bueno, són 22 cançons el disc està a la venda a partir de demà també i bueno, això era el motiu de, de muntar un segon melic però bueno, després s'han apuntat pues, quasi tots els molts dels grups que portem ara mateixa en, mm -hmm. en més de 1.000. La moguda començarà a les 10 mitja hora importes i començarà pues un poquet abans de les 11 i bueno, hi estan pues Ovidi Twins, els, el Albert de the Soldiers, El Papado, Ender, Batà, Automats, Odi, Indigna que venen des de Barcelona, Lilith i Dionís, Red Rocha, Rapsodes que s'han apuntat a última hora perquè Andreu Valor que anava a vindre i mà que Reus han fallat i bueno, i Desechos que són el, el cap de cartell presentant el seu... I molt bé, no? Mogolló de grupets per només 8 euros, no? Molt bé, sí, la veritat és que Mogolló ha hagut molt bona acceptació, nosaltres vam proposar als grups i bueno, està tot el món pues, pues encantat de poder participar i bueno, al final, a l'última hora s'ha muntat muntar Rafael també, que en veritat ens avellien, presentarem algun, algun tema nou de, del, del disco. Sí, sí i del disco que ja li queda menys i bueno, per 8 eurets eh, està molt bé crec, el festival és en la sala x en el Daya que molta gent la coneixerà, està en la carretera del Daya Xirivella número 35 i se pot anar en autobús també per la gent que no tinga vehicle és la línia de la CVT, la 160 i com acabarem a hora les 8 pues, quasi que es ve de perles per anar i per tornar en, en autobús. I res, bueno, això, desechos que s'han vingut de Madrid per a, per a que editeu el disc, no? Sí, la verdad es que estén contentos. Bueno, ya ya ya la conocía desde de época de coro contra el Decoro y tenían buen y tal. Y bueno, ahora volviente ahora disc y y, y han vingut así De a estar mezclando el tema que Donatito todo al disc, que es Dimata Tiempo. Van a estar mezclando también a al, estudio estudio, van a hacer la compilación y el mastering ahí también, verdad tal, que vengan que vengan un grupo con Desechos a traer a nosotros desde de Madrid Bueno. I indigna també que som de Barcelona, Clar. pues, que també Això te dic, vinguin igual, a un qui, segell qui, valencià que a una indústria musical és tan poc. Que guanya va dir, eh, que s'ha bueno. d'anar a vindre a València a editar discos els madrilenyos i els catalans, eh? Sí, sí, qui guanya va dir. Mare meu, esteu fent, esteu fent història, Andreu. Bueno, se fa el que se pot. Doncs uh -huh. pues molt bé, pues ja saps que tota la gent de Ciutat Anatori estarem allí demà pegant la vara i totes aquestes coses i res, que, que espere que vaig a veure el segon Melic Festival. Per, per lo menos, igual de bé que el primer a veure què tal va. Bueno, si algú vol un poc més d'informació, tenim una web també, que és www.melicfestival.com. Està tot ben explicat, per si algú vol vindre. N'hi ha entrada única que és allà en la taquilla, o sigui que els primers arribes són els primers que entraran. Molt bé. Perfecte. és, Andreu, moltes gràcies per la teva col·laboració i ara quan tingueu el, el 19 de Rapsodes, a veure si se'n veniu per ací o, o, o, ja, fem una presentació oficial. Perfecte, no ho dubtes. Molt bé, Andreu, moltes gràcies, una abraçada. Vinga, moltes gràcies, Vinga. una abraçada, adeu. adeu. sóc espanyol. I e per tant, i e per tant, també jo sóc... Ciutat tanatori. Please, <laughs> please, please, please. la tònica de la cançó, recordar que el diumenge, que el dissabte, perdó, eh, no, no, perdó, el diumenge a les 5 de la tarda podeu, podeu veure el Llevant a l'estadi a les 5 de la tarda contra la Real Societat, el, el que va ser eh, bueno, la conciliació del Llevant en, fora de jocs de descens una jornada contra un equipo que también lluita per salvarse de dels llocs eh, complicats. I Xavi, y el, Club Barcelona que repas Chotos, repas líderes en el Camp Nou. Que les van a pegar una tocata de por. No! 3 <laughs> a 1, 3 a 1. 3 a 1. Sí, gol de Villa. Con el que no estamos tan mal, hombre. Que no estamos tan mal, al loro. Al loro. Y vuelve. Y redes, lleva ya el tío Paco en la barrera conexiones del Capi Casal. Tío Paco, vos han pegado ya? No se sent res. Esteu vius? Que si vos han pegat! Ja, no, de moment no. Ah. Bueno, això estem ja en directe, no? Sí, sí. Bueno, pues dona, pres dona presa eh, que t'esperem a 5 d'ella. No xille molt perquè estan en estos moments eh, per a tots els godellenses, godellenques i tots eh, arreu de tot el nostre paisatge. Ahí està, eh, la pàtria. llegir el manifesta la manifestació. Es demana a la Peralta la dimissió per tota la, la responsabilitat de totes les actes que han hagut de repressió. Aquí tinc una, un company de la CGT que volia que tinc unes paraules. Com eres? Antonio, tú estás en la secretaria, ¿no? Sí, sí. Y eh, no, te en un momento nada, eh, es la posición de la secretaria ante esta situación? y y tal? ¿Tenéis represaliades encara o, o, ya o ya está todo el mundo libre? Bueno, eh, lo que pasa es que hay algunas querellas que van a acabar en los juzgados, ¿no? Eh, por ejemplo, creo que hay un compañero en Alicante que el Corte Inglés le ha puesto más alto el presupuesto de un cristal que se rompió eh, en los procesos para que sea delito en vez de falta. O sea que sí que a la gente que ha sido detenida en piquetes, aunque haya sido puesta en libertad, pero está pendiente que pueda haber eh, juicios y pueda haber multas y, petición de, condena, O sea, que, el, tema de la represión es una constante que, la tenemos que seguir denunciando, no solamente aquí, sino más adelante. De hecho, nosotros las jornadas que vamos a hacer este año en la universidad van destinadas sobre todo al tema de la represión, porque se está viviendo tanto en el mundo del trabajo como en la calle como la videovigilancia, como la identificación de personas en la calle solo por su pinta. es decir, se ve una represión de, peor, que, peor que antes y encima cuando no es cierto que haya más delitos. los delitos han bajado, pero creen que la sensación de que hay más inseguridad. La inseguridad la crean ellos. Bueno, está clar que así se de comissió sobre UGT es el sindicalisme Esquerra i alternatiu és el que està combatint en esta jornades de vaga contra, contra el capital i des algún centro altre ya se han dit que ja s'ho continuarà. Des de la, de la CGT, un, un sindicat que tots estimem i que és evidentment combatiu i, de, i alternatiu d'esquerra, eh, penseu que així no acaba tot i evidentment hi ha que fer més jornades de lluita o no? Bueno, esto ha sido un primer paso. La huelga del 29 de septiembre es un inicio de una movilización que tiene que acabar con la retirada de los recortes y con el mantenimiento o incluso la mejora de las pensiones, del sistema público de pensiones, no con los recortes que están anunciando. Yo entiendo que UGT y comisiones tendrán sus contradicciones, pero lo que ha pedido la gente a la calle es que la lucha tiene que continuar, que no se puede quedar en el gesto simbólico del paro del día 29. Nosotros, luego, nos hemos tirado dos años diciendo huelga general, huelga general, bueno, vamos a seguir la batalla de que hay que seguir con movilizaciones, huelga o paros o, otro tipo de lucha, lo que deseamos, pero hay que seguir peleando, si no se puede acabar aquí. Nos devora, exactamente. Eh, pues ya demostramos un poquito de la rabia que hay el día 29, pero tiene que continuar. Exactamente, y también la capacidad de movilización de las centrales sindicales de izquierdas, porque yo en la, en la, manifestación de la tarde vi un sector de izquierdas alternativo muy importante, con ganas de combatir, y eso es lo que toca. Hombre, yo creo que hay una valoración de de comisiones ha trabajado a medio gas o menos. ¿eh? Ha sido otro tipo de movimientos, los movimientos sociales, el sindicalismo alternativo, en el que la CGT también está metida, el que se ha trabajado los polígonos, el que ha repartido la propaganda y el que ha sacado a la gente a los piquetes a la calle. De hecho, los detenidos y los heridos ahí. y todos los hemos puesto nosotros. claro. ahí. El arroba, l'arroba bruta l'han rentat nosaltres. Claro, com Bé, sempre. Moltíssimes gràcies, company. La lluita té que continuar. Vale. Una salutació. Així ha sigut el company del secretari general de la CGT. Eh, salut i força vale. i que la lluita continuï. Estem tots junts. Gràcies. Va, doncs pues això ha sigut en directe de la, la manifestació de moment ja s'està deixant lliure el, el que és el pas de Colón uh mhm. -huh. i diguem que s'ha donat per closa de moment. En una així prou interessant de molta gent i, evidentment, la gent del sindicalisme d'esquerra. Perquè sí, n'hi ha més sindicats, perquè no n'hi ha soles dues sindicats. Ai, Quan ai. la gent de la tele parla de sindicats, no solament estan ells. Tota aquesta gent treballa dia a dia, colze a colze en els treballadors, i no volen estar lliberats, no volen cobrar ni fer-se rics fent sindicalisme, volen canviar la seva societat per fer-la més justa i més normal. Des d'ací, en directe, el tio Paco, des de Colom, en el Cap de Casal. Salud y fuerza para a tot el moviment indepe i, evidentment, per tota gent que treballa por la libertad. Salud y fuerza. Molt bé, Paco, un, directo de puta madre. un directo de puta madre. Me siguen dos. Venga. Vaig a convidar a tres cervezas. Tercer, me eh, de guanyar birres, eh? Sí, sí, ai, això eh, que el reportero si no se paga, avui paga de Godella. ¡Venga! Molt bé, a Pachurla. A Pachurla en directo! Vinga, además anem a a un temazo, Xavi, Sí? Perquè tu no. ja que... Todos son temazos, Pau. Tu ja este, es temazo, temazo. Ah, bueno, bueno. Es es SmackDown. ¿Tú sabes lo que es el SmackDown? SmackDown. qué ignorant eres, del pressing catch. Sí, tu, que... Pues ara hem d'agafar la canción de Green Day, Kunor Your Enemy, Kunor. tatatari, tenim així a Xavi fent país. Bona tarda, Xavi fent país. Ja, saludat, bona. Ahí, buena fuente. Buenas tardes. Buena fuente. <laughs> ¿Cómo estamos? Y rest. Xavi, lo que quan tu Una Res, una noticia. Una noticia. <laughs> Notícia! El grup Compromís entrega al fiscal 14 gigas de documentación sobre la trama de fundacions relacionat amb la conselleria de Rafa Velasco, de, de benestar social, la màfia, la familia Velasco. Un entramat presumptament corrupte en el que els patrons d'una fundació han beneficiat amb fons de cooperació a les seues pròpies empreses que ha facturat a una sèrie d'ONGs de poca estructura però per, per a projectes en diversos països gestionats a través d'aquesta fundació és el que descriu amb tot luxe de detalls la documentació que aquest matí ha entregat al fiscal anticorrupció de València la diputada de Compromís Mireia Mollà. No és possible! no és possible, no. La documentació que inclou factures, correus electrònics, extractes bancaris i expedients dels projectes es, re es recull en un pendrive de 14 gigas de memòria, ha explicat la parlamentària. La diputada... Això de fet, molt, no? Eh? Mm, de fet és molt, sí. Ah, <laughs> diu que la diputada que ha entregat la informació per ampliar el que ja estava investigant el fiscal després de la denúncia presentada per la diputada socialista Clara Tirado i assegura que el seu contingut descriu una trama eh, l'actuació de la qual ha tingut per objecte que els membres del patronat de la Fundació Solidària Entre Pueblos de la Comunitat Valenciana res que veure amb la ONG Entre Pueblos que conste foren els beneficiaris últims de la part dels, fons, dels fons obtinguts per a recolzar projectes de cooperació. Es eh, sent el promotor d'aquesta actuació la pròpia Generalitat en connivencia amb la fundació esmentada. Mollà, la diputada ha assegurat que entre la documentació entregada al fiscal anticorrupció hi ha correus electrònics que revelen com la Fundació actuava en permanent contacte amb el gabinet tècnic del conseller de, Sanitat, de Solidaritat i Ciutadania, Rafael Blasco. I l'operativa denunciada, en, en essència, consisteix en que la conselleria recoma, recomanava a ONGs de creació recent o d'escassa estructura que tramitaren els seus projectes a través de la Fundació Entre Pueblos, creada per dues empreses, ArcMed i Dinamiz E que inclouen, que inclouen abultades factures per a assessoraments en els projectes que subvencionava Blasco. No! No pot ser. L'empresa Armet factura més de 208.000 euros en assessories, cadascun en assessorar cadascun dels projectes de la Fundació Cultural i d'Estudis Socials, CIES. Claro. L'objectiu del qual era facilitar aigua potable i millorar conreus en Nicaragua, però que va servir per a la compra de dos locals amb garatge. Aquest, aquest assumpte és el que va motivar la denúncia dels socialistes i l'obertura de la investigació per part de la Fiscalia. Bé, és un tema entremaliat i que portarà a Cuba els pròxims dies. Que no estem tan mal, hombre! I molt bé, això ha sigut el ciutat aleatori del, del 14, estem a 14, sí, 14 d'octubre de 2010, són les 7 i 58 minuts de la vesprada, estem acabant ja el nostre programa, moltes gràcies a l'amic Xavi Fent País, Al señor tío Paco que la tengo avui, vamos, genial, así, ahí eh, eh, en, correspondencia en Valencia. Pues además ahí será en, Music Factory. Mira si es buena persona. Gracias al señor Jordi Collas, de técnicos. Gracias a los amigachos de Radio Mistelera y Radio La Xara. Y yeah! a la gente de Radio Godella a Ayuntamiento por porque nos dice hacer este programa, menos mal que nos no conten. I res, eh, també això, doncs, ha parlat el tio Pau i res, Xavi, ha sigut un programa, d'èxit. èxit. Això va més. I molt bé, este programa li anem a dedicar a les Xuques Rudeguil, Tu saps qui són dices, Xavi? Aquestes són, sí, són de Castell Arriba. Claro, no? home, són de molt, per ahí. Bueno. Tu t'has banyat en la sudantella, no? Jo sí. Molt bé, doncs pues, pa les Xuques Rudeguil i pa, i pa tota la penya, home.